Martxoak hogeita maika gaur aste artea da eta hau berri hon albistegia duzue berriozari irretiaren albiste emankizuna kizuna 2000 amabos garren urteko zirkulazioaren gaineko udal zerga ordaintzeko EPA zabalik dagoela azpimarratu zirekiko dugu albistegia martxoaren hogeita bostean hasi zen trakzio mekanizkoko ibigailuen gaineko 2000 amabosteko zerga ordaintzeko borondatezko EPA borondatezko ordainketa egiteko azken eguna maiatzaren seia izango da delarik informazio gehiagorako berriozar.es udal webunean. Juri Garin eta Apazko Arrautzen erakusketa Blago West elkarteak antolaturik erakusketa atzotik ikusgai da kulturgunean apirilaren 18 arte mantenduko da horretan. Euskarazko udalekuak ordaintzeko diru laguntzak luzatuko ditu udalak jaurten ere berriozarko udaleko Euskara zerbitzuak diru laguntza emanen die familiei aukeratutako udalekuak ordaintzeko hain zuzen lehen ezkuntzako eta derrigorezko bigarren ezkuntzako ikasleen udalekuak ordaintzeko. Diru laguntzen deialdia publikoa orain egin bada ere, eskari EPA irailean zabalduko da deialdi berri baten bidez Informazio gehiagorako beste behin ere, hiru ubebikoitz.berriuzar.es. Eta musika eskolako ikaslegoaren kontzertuen zikloa gaur amaituko da, amaierako kontzertuan klarinete eta bibolen ikasleak izango dira belarriak guzaraztuko dituztenak, atxaleko seiterrietatik aurrera, musika eskolako entzun aretoan. Mendiari aipu eginez, kiro albistegiari ekin odiogu, berriozarko mendien lagunek mila iruro eta zortzi metro dituen Santa Marina mendiaren gailurrera iristea lortu zuten azkenik, igandea nitur menditik abiatu ziren, momentu oro eguraldionak lagundurik. Zerua odei gutxirekin edo parte zodeitua egongo dela dio gaurko iragarpenak, aldiz atxaldean odeiak jugaritu egingo dira. Mendebal osagoiko aizea ulbizia ibiliko da zean ipar mendebaldetik finkatuz eta temperaturei da okionean maksimoak gutxi jaitsiko dira. Eta hau izan da guztia gaurko albistegiari daukionez, informazio gehiago datu zen orduetan berriozar irratiaren sintonian, FMko eun puntu zortzian edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten. Thank you.